golle simoore sappo e joyi woodi worɓe ummiiɓe yude ngoni e janngindi banndiraaɓe ɓe ina mbiya so tawi on ɓoorninaako no muusa yamiri ɗum ni on ndanndetaake pol e barnabas ndañdi e maɓɓe jeddi e yeewtere wulnde e ndeen toɓɓere ko ɗum waɗi anniya pol e barnabas kañumen e huunde e antiyok naaɓi yo ŋabbit yorisalem njeewti doyi ndeen toɓɓere e nelaaɓe ɓe e hoohooɓe ɓe ko ɗum waɗi dental goonɗinɓe ngal hebliɓi e ngal danngal ɓe peccita fenisi e samari aɓe kabra tuubgol ɓe ngona yahuuda en ɓe oon kabaaru weltini banndiraaɓe ɓe fof no feewi ndeen ɓe njottiima yerusalem dental goonɗinɓe ngal nelaaɓe ɓe e hoohooɓe ɓe njaɓɓiiɓi ɓe kabriɓi ko allah rewini e maɓɓe ko fof kono hunde e gonɗinɓe jeyaɓe e goomu farisa en gummi mbi ala e sago ɓe ɓornine ɓe jamine rewde sariya musa o nelaɓe ɓe e hohoɓe ɓe ndenti ngam yurnade kan haala caggal yewtere juundi piyerre ummi wiɓe bandiraɓe oɗon gandi allah suɓimi koye nder mon gila ko ɓooyi ngam habrude ɓe gona yahuda en ɓe kabaru moƴo beele aɓe nana kadi ɓe gonɗina allah ganduɗo ɓerɗe yimɓe o holliri jaɓiɓe nde rokkiɓe ruhu ceniɗo o honono men ni ala foof ko serdi en e maɓɓe tawde o laɓɓaniri ɓerɗe maɓɓe ko hoolare maɓɓe joni noon holi ko waɗi oɗon ƴewtido allah on potani fawde almuɓeɓe dongal ngal en mbawa rondade enen e taniraɓe men foof ala enen to bangge men gonɗinɗen dandiraɗen ko moƴƴere jomiraɗo yeesu hono no mabɓe ni jaman o foof wi cel woni e heɗade barnabas e paul ina kabra mandeji e kayusaji ɗi allah rewnuno e mumen e hakkude ɓe gona yahuda en ɓe nden ɓe gayni haalde yaquba heɓɓiti wii bandiraɓe keɗoɗe kam siméon habrino jomiraɗo o yillori gadanol ɓe gona yahude en ɓe gam ittude emumen leñol godangol ɗum haalaji annabaɓe ɗi ene kawri e ɗum hono ni no windira cagal ɗum mami artu mi mata koɗirka dawudo jannoka ka mami rendin keletini ɗe kadi mi umminaka beli yimɓe heddiɓe ɓe ina jiilo jomiraɗo o dendagal leƴƴi gandiraji inde am ɗi ko noon jomiraɗo timminowo ɗen gueɗe gandade guila adan o wi min noon to bangge am woni miijo am ko en pottani ɓeydande ɓe gona yahude en tuɓɓe e allah ɓe caɗele poɗɗen kay ko windudeɓe yoɓe koñjo ñamri tunwudi saabu ko cakkanadi sana munuji fijirde jawdi mbardadi ɗeɗɗere e ƴiƴam gati guila e jamanuji ɓoyɗi saare moussa o ene yeyna teno e kala sahare saabu ene janga teno ñalawma foftere foof e nder battirɗe he ko ɗum waɗi nelaɓe ɓe e hohoɓe ɓe kañumen e dental gonɗinɓe ngal foof pelliti suɓade worɓe e nder mumen gam nelde ɗumen antiyok jahada e pol e barnabas ɓe cuɓima teddinaɓe e bandiraɓe he hono mm. yudas biteɗo barsabas kañum e silas ɓe tutti ɗumen oɗo ɓataki minen bandiraɓe mon nelaɓe e hohoɓe amin calmen on onon bandiraɓe ɓe gona yahuda en wonɓe antiyoke siri e silisi min nani won yimɓe amen ɓemin dokkani hayyamirore wotere jiɓirɓe hakkillaji mon haalaji mumen dillini ɓerɗe mon ko ɗum waɗi min ɓamdi min tawi ina feewi suɓaade worɓe ngam nelde ɗumen e mon maaɓe gardu e horsinaaɓe amen hono barnabas e pool welsindiiɓe ngurdam mumen sababunde innde joomi men yeesu almasihu ko ɗum waɗi min mbaddi e maɓɓe yudas e silas jogorɓe haalande on hunduko e nofru ko min mbindata ɗo ko feewi ruhu ceneeɗo o feewi min waasde fawde e mon hay donngal gootal goɗngal so wonaa ɗum ɗo ko waawaa ruuɗeede hon njaade tebbuuli cakka naaɗi sana munuuji ƴiiƴam jawdi mbardaandi ɗeɗɗere e fijirde so on ndeeniima ɗeen geɗe ma on mbat ko moƴƴi ngonen e jam hono noon ɓe ɗaccita ɓe njortoyii antiyoke ɓe joƴƴini dental gonɗinɓe ngal ɓe totti ngal ɓatake o nden o jangama gonɗinɓe ɓe belti e on waaji yudas e silas nde wonno ko annabaɓe kañumen e koye mumen dendi yewtere juutdi e bandiraɓe mbaaji ɗumen cellini ɓerɗe mumen caggal nde ɓe gondi e maɓɓe saaha bandiraɓe ɓe ɗacciti ɓe e dow jam ɓe dutti to nelnoɓe ɓe to kono silas filliti heddaadi ɗon pol e barnabas keddi antiyoke ina janngina kadi ina kabra konngol joomiraaɗo ngol kañum enne e woɓɓe heewɓe ndeen waɗi balɗe seeɗa pol wi barnabas en duttoto e cayeɗe kabruɗen konngol joomiraaɗo ɗe fof jilloyoɗen banndiraaɓe ɓe ngam ƴeewde holitoɓe tolni barnabas ina yinno ɓe jahade e yohanna biyiteɗo marka kono pol miiji ɓuri fewde ko ɓe mbas nawarde on goppunoɗo ɓe pamphili natti gollodade e maɓɓe ɓe dandi doku wolngo haa ɓe ceerti barnabas ƴetti marka joli e laana fayde sipara pol ne suɓi silas nawari ɗum caggal nde bandiraɓe ɓe ndesndi ɗum moƴƴere jomiraɗo nde o feccitisiri kañum e silisi omo rokki yaha denti gonɗinɓe ɗe sembe